звертаю увагу на інтересні факти, котрі наперед предсказав, що будуть діяти як всередині його організації переармагедонний час, також і окружаючих його організацію других організацій, але ну, однаково носячих ім'я його на собі. Ми в додаток звертаємо увагу, особливо на ті тексти, котрі були приведені на підтвердження авторитетності сказаних думок голосом Ратової Башти. З такої сторони. В картині пророчі змальовується случай, де гедіон запросив жителів міста Соков і Пенуел подати відчутну поміч його війську у боротьбі проти Маріянської армії. Жителі Сокофи полегали відмовились. А то башта показує, що це образ на певні дії кляси Миколого Слуги в цій точці часу. Минулі, хто є присутній слухає цю студію, йому Можливо, працює через таке враження. Чи на самому ділі хіба що, коли кличе Дігова, ці всі зібрані згромадження, що носять його ім'я в лукавстві, доходячи свої справи на землі. Біблійна історія показує цілком зворотне. Досить згадати що коли повернувся Ізраїль з полону 70-річного, по причині відбудовування стін Єрусалимських і храму його в місті Єрусалим, ви добре пам'ятаєте, що там було аж сварка вчинена. Дуже хотіли поможти відбудованим займатися. І ізраїльчани, і неізраїльчани приносили свою поручі. І пророки начисто відмовились. Вони промовляли до них пост. Нас підняв Єгова, а не вас. Ідіть додому. Чому ж так? В одному місці цілком заборонено і заперечено. Це говорить про Кахей, про Захарія, Неємій Діздра Книгу. А в другому місці пророчі далі показано що запрошені були і відмовились. То як же розуміти? Хіба ж воля його перемінилася відносно лукавих? Ніколи. Його ніколи не кличе лукавих. Це є правило загальне. Не в які часи. І це є правда. Чому ж тут? Просто показує, що кляса лукавого слуги бачачи потребу діла Господнього, у приложенні рук і видатків, відмолилася. Іменно так. Здається, його вона вчає, що якась доля нагоди ще могла бути використана в цій точці часу. Но не в позиції випрацьованій, як чи випрацьовують різні об'єднання, як вони сподіваються держати милість і ласку його спокійному житті, в очікуванню, в абсолютно всіх забезпеченнях тіла і, і до тіла, так сподіваються одержати ласку і милість його викласного слуги. Однак же, ті вояки ще вились перед взору жителів Сокопа і Пенуела, аж ніяк не хотіли жителі Сокопа наслідувати такого стану, якого вони бачили, голодного, іменно водажі досить виношені і такого нужденного стану. Вони цього наслідувати не хотіли. То була представлена нагода якогось невеликого случая. Їх не кали колись на те, щоб вони іменно додавали лише свою фізичну присутність там. Це особливо відноситься до нинішнього часу. А ще вони, бачачи діло його, і бачачи іменно ті средства, котрими треба покрити потребу діла його в цій точці часу, рішились на це і видали подібний видаток. Но справа та не в тому стоїть. Як сприймуть окружаючі організації? хоча б навіть підімнім його. Діло його в цій часу. Це і так видно, що вони повторили відповідь Сокотяні Пенара. Діло стоїть в іншому. Цей погляд ми повертаємо до членів організації його. І особливо з натиском підкреслюємо, що якщо Така річ відносилася до осуду жителів города Сахкофів Лев, тим більше осудить і нас. Ісус Христос, коли відповіджав останні слова судового рішення, це говорить 25 глава Матея, він говорить так. Я був голодний, я був спраглий, я мав потребу в одежі, я мав потребу в доброму слові. Весь чинеля. Тобто, він цим самим говорить, що в кінці його праці на землі діло його, від посвячених його слуг особливо, буде вимагати бути таким. Не в естетичному думанні і варіанті, а в потребі покриття потребі тіла і діло його. І дехто відмовиться. відмовляться від цих речей, подати на діло його речі, ніж самому бути голодним. Подати на діло його видатки, ніж самому бути нужденним. Замінить видаток намість бачити його на ділі його, бачити на собі. Жителі Пенуела не хотіли дати піддержку Гедеону, ділу Ісуса Христа нинішнього часу. Матеріальних речей вони хотіли самі бути власниками і споживателями тих речей. Так і нині. Ісус сказав, що хто буде зберігати тіло своє, то його загубить. Ісус Христос свідкує нам про те, що Його обставина в ці часи буде вимагати від нас такого повного, надзвичайного видатку, де ми не будемо рахуватись, чи ми є голодні, чи ми є холодні, чи ми є нужденні. Немає ніякої різниці. Всі видатки ми маємо робити. Якщо хочемо бути в числі 300 вояків Гедеона сьогоднішнього. Отже, так стоїть річ. Тому то, дивлячись на повчальні думки, особливо духа цієї студії, будемо вчитись того, щоб не чинити потребу тіла вище діла Єгови, потребу різних матеріальних сторін нашого життя, знову ж таки вищі Єгови. Я вже можу сподіватися на одержання ласки від Його, що ми матеріальні речі вищі, його діло чинимо. Хіба ж може його нас поцінити так, що вас у вічність дозволить увійти? А ви якимись ласками користуватись? Ні. Отже, наша студія такого передавала духа і думки, щоб слугів його не навчити у цій точці часу, що тепер демоні біси будуть показувати, подасться на діло його. Видаток матеріальний, завтра ти голодний будеш. Подаш ти видаток матеріальний, завтра ти без одежі станеш. Так. І дійсно воно може бути так. Однак ж, не рахуйте, що ці речі є вищі, цінніші діла Його. Отже, слуги Його мусять знати, що цей світ з усіма його надбанням, статками. І статками, згинуть. І якраз звалить, а вограніщик земляє буде таким обставинам, котрі абсолютно все повинищують, що могло би шкодити нашій вірі. На що ви ж слуга міг оком бачите і будувати свою віру. Його дозволять на повинищення цих речей. Тому наша віра, вповання і послуг не вимірюється тим, чи є в нас достатки, чи їх немає. Ні, не цим. А іменно тим, що в нас їх немає. І ми видаємо те, що потрібно. Ось і це буде віра. І це єдина віра, котра одержує признання від Єгови. Іншого складу віра не проходить і не йде на предмет одобрення Єгови. І коли читати далі судовий вирік, а верніше його в початку, то слова Господа Ісуса показує, що будуть такі слуги, де Він сказав, що на коли його діло у світлості часу, де він завершає суд, буде вимагати нести повну розтрату матеріальну і будь-яку, знайдуться такі вірші. Зате вони і одержують, одобрення від Його, де сказано, що я мав потребу чи в одежі, чи в їжі, чи в інших потребностях, ви це все мені подали. Отже, таким чином Ісус Христос свідкує. У цій точці часу відкриється. Кляса слуг Його, високо і понад все цілячих діло Його на землі, абсолютно не беручи до уваги ніякі видатки видаючи їх з радістю, відкриється друга, подібна, іменно і стану, що заради одних харчів втратив переврізність перед його. А хіба ж тут мова не про харчі йде? Так і і дійсно. Судовий вирік Господа Ісуса Христа показує, що многі порахують харчі до тіла і вищі діла Його благополуччя одежа тіла, та є діли його. За шию одержують невідповідний судовий вирік. Ось на такі точки звертайте увагу, коли ми слухаємо науки, які відносяться до нашого часу. Це були думки, на котрі треба звертати увагу. Після перерви у залі залишиться слухати.